Իրավիճակը շփման գծում հոկտեմբերի 22-ից 28-ը։ Ստեփանակերտում մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության հայկական կուսակցությունների երիտասարդական թևերի առաջին ֆորումը։ Պաշտպանության նախարարն ընդունել է Արցախում մեկնարկած հայկական կուսակցությունների երիտասարդական ֆորումի մասնակիցներին։ Հանդիպում Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունում։ Կատալոնիայի խորհրդարանը հավանություն տվեց Իսպանիայից անկախության հռչակման բանաձևին։ Քրքրքորյանի հարստությունից 500 միլիոն դոլարը կհատկացվի բարեգործության։ Հայ կարատեիստները պայքարում են պատանեկան ամառային օլիմպիական խաղերի ուղեկրերի համար։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին եւ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂՀ պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությունը եւ Երևան քաղաքի հետ համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Խոսելով պաշտպանության համակարգի մասին, նախագահն ընդգծել է, որ հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությունն այս ուղղությամբ տարածաշրջանում կայունության պահպանման կարևորագույն նախապայմաններից մեկն է։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել Տարոն Մարգարյանին եւ Երևանի քաղաքային իշխանություններին Պաշտպանության բանակին Ստեփանագերտի եւ Արցախի նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք ցուցաբերելու համար, ընդգծելով, որ համագործակցությունը Երևանի հետ դրական ազդեցություն է թողնում Արցախում տարբեր ծրագրերի արդյունավետ իրականացման վրա։ Այդ մասին հաղորդել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Հոկտեմբերի 22-ից 28 նկատ ժամանակահատվածում իրադրությունը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում նախորդ շաբաթվա համեմատ եղել է լարված։ Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության տեղեկացմամբ նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը բացի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ կիրառել է նաև սպայք տիպի հակատանկային կառավարող խրթիրներ, տարբեր դրամաչափի ականանետներ ու նռնականետներ։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 Ֆորումին մասնակցում են Հայաստանի եւ Արցախի խորհրդարաններում ներկայացված կուսակցությունների երիտասարդական թևերի ներկայացուցիչները, Հայաստանի եւ Արցախի պետական բուհերի ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարները, հասարակական կառույցների պատասխանատունները, Հայաստանի Հանրապետության հայկական կուսակցությունների երիտասարդական ֆորումը նման ձևաչափով հանդիպում առաջին անգամ է կազմակերպում։ Ֆորումի մասնակիցներին նախ ողջունեց Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հոգաբարձումների խորհրդի համակարգող ազգային ժողովի падգամավոր հանրապետ հանրապետական կուսակցության երիտասարդական թևի ղեկավար Կարեն Ավակյանը։ Սա հատուկենտ այն միջոցառումներից է, որը որ կուսակցությունների երիտասարդական կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվում է։ Իրականում շատ կարևոր է այսա ֆորումը, մենք այդպես ենք դրել երիտասարդական միջկուսակցական ֆորում, որտեղ չենք եկել մեր կառույցների ձեռբերումների կամ ինչ-որ ծրագրերի մասին խոսել, այլ եկել ենք ասելու թե ինչով կկարողանանք մենք Արցախի համար պիտանի ծրագրեր կամ գործընթացներ սկսվել։ Ինչ աստիճանի վրա է այսօր երիտասարդական գործընթացն Արցախում։ Արցախի երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունները զարգացման ինչ փուլում են, ինչ հնարավորություններ ունեն եւ առավել շատ ինչի օգնության կարիքն է զգացվում։ Ահա այս հարցերն են այսօր դրված ֆորումի օրակարգում։ Պետք է նախ գտնենք այս հարցերի պատասխանները, ապա համատեղ ջանքերով դրանց լուծումները։ Իր խոսքում երիտասարդական հավաքն այսպես կարևորեց Կարեն Ավակյանը գործընթացը, որը որ մենք սկսել ենք միջկուսակցական երիտասարդական ֆորումի իրականացնել Արցախում, ուզում եմ շեշտել, որ սկսվել է Արցախի հանրապետության նախագահ պարոն Բակո Սահակյանից։ Առաջարկությունը, որպես այդպեսին, ձևակերպվել է իր կողմից եւ մենք արձագանքել ենք եւ փաստացիա այսօր ունենք այս ձևաչափը ապա հաջորդեց Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանի ելույթը։ Բանախոսն անդրադարձավ տեղեկատվական պատերազմի նրբություններին։ Այս համատեքստում Տիգրան Աբրահամյանը առանձնացրեց ապրիլյան պատերազմի օրերին լրագրողների կատարած աշխատանքը։ Այսօրվա թեման ոչ պակաս կարևոր է դա տեղեկատվական անվտանգության հետ կապված հարցերն են, որի ուղղությամբ եւս վերջի ժամանակահատվածում փորձել ենք ակտիվ կարիեր իրականացնել։ Ճիշտ ասած, որպես մեզ համար հանգրվանային պահ վերցրել ենք 2016 թվականի ապրիլյան մարտական գործողությունները, որովհետեւ դրանք 94 թվականից հետո որպես այդպեսի մեր ստուգատես էին բոլոր կառույցներից համար, այդ թվում նաեւ մեդիա անվտանգության զբաղվող մասնագետների մասնագիտական կառույցների համար Ֆորումի նպատակն է երկու հայկական հանրապետությունների կուսակցությունների երիտասարդական թևերի միջև կապի ամրապնդումը, ինչպես նաև համագործակցության խորացումը։ Հայաստանի հանրապետության հանրապետական կուսակցության անդամ Լիլիթ Բեգլարյանի խոսքով Իրականում շատ կարևոր է երկու հանրապետությունների հայկական կուսակցությունների միջև կապը պահել եւ համագործակցությունը խորացնել, որովհետեւ ընդհանուր շատ բաներ ունենք։ Ուտե առաջին հայացքից թվա թե տարբեր կուսակցություններ ներկայացնող երիտասարդներ են, բայց հավատացեք ընդհանուր շատ բան ունենք եւ այդ համագործակցության հիմքը դնելը եւ այդպես շարունակելը, ձեր ձեռքի տված համագործակցելով առաջ գնալը, խնդիրները լուծելը հաստատ բոլորիս համար շահայական է։ Նշենք, որ ֆորումի մասնակիցները երրորդյա այցի ընթացքում նախատեսում են հանդիպումներ Արցախի հանրապետության նախագահի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Այսօր Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանն ընդունել է Արցախում մեկնարկած հայկական կուսակցությունների երիտասարդական ֆորումի մասնակիցներին։ Ինչպես հաղորդում են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, բանակի հրամանատարը կարևորելով քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում ունեցող երիտասարդների դերը մեր երկրի պաշտպանունակության ամրապնդման եւ հանրային մտնոլորտի առողջացման տեսանկյունից, անդրադարձել է առաջնագծում տիրող օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը, բանակաշինության ընթացիկ փուլի համալիր գործընթացներին։ Երիտասարդական ֆորումի մասնակիցները շնորհակալություն հայտնելով բանակի հրամանատարին ընդունելության համար նշել են, որ նման հանդիպումները օգտակար են երիտասարդական կազմակերպությունների, ուսանողական խորհուրդների եւ կուսակցությունների երիտասարդական թևերի հետագա աշխատանքները առավել հասարակական կազմակերպելու նպատակով։ Այսօր Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլանն ընդունել է Երևանի Պետական համալսարանի մի խումբ դասախոսների եւ ուսանողների։ Հանդիպման ընթացքում արտգործնախարարության ղեկավարը ներկայացրել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարության հիմնական գործառույթները, ինչպես նաեւ հանրապետության արտաքին քաղաքականության գերակա ուղղությունները։ Մասիս Մայլյանը նաև պատասխանել է ներկաների հարցերին, որոնք վերաբերում էին Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին եւ Արցախի միջազգային ճանաչման հերանեկարներին։ Այսօր Ստեփանակերտի Եվրոպա հյուրանոցի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ լաբորատոր հետազոտություններ, նոր մարտահրավերներ ընդհանուր բժշկություն եւ հոգեբուժություն թեմայով գիտաժողով։ Միջոցառումը կայացել է Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի Դավիդյանց լաբորատորիաներ ախտորոշիչ կենտրոնի ու Ստեփանակերտի Էմպաթիա կենտրոնի համատեղ ջանքերով Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հայաստանում արգանդավզիկի քաղցկեղը ուռուցքաբանական հիվանդությունների կառուցվածքում գրավում է երկրորդ տեղը։ Այս հիվանդության դեմ պայքարելու աշխարհում ընդունված ամենաարդյունավետ ձևը արգանդավզիկի բջջաբանական հետազոտությունն է կամ ՊԱՊ հետազոտությունը։ Գիտաժողովի շրջանակներում հայտարարվել է մեկշաբաթյա ակցիայի մեկնարկ, որի ընթացքում Արցախի կանայք կարող են անվճար ՊԱՊ հետազոտություն անցնել՝ օգտվելով Էմպաթիա կենտրոնի մատուցած ծառայություններից։ Էմպաթիա կենտրոնի տնօրեն հոգեբան Անահիտ Լալայանի խոսքով՝ մեր բնակչության շրջանում ցանկացած կին կարող է դիմել մեր կենտրոն այս շաբաթվա ընթացքում եւ անվճար ստանա այդ հետազոտությունը Ստեփանակերտի Empathia հոգեսոցիալական կենտրոնը հանդես է գալիս միջնորդի դերում։ Հետազոտվող նյութը վերցնում են տեղի բժիշկները, ուղարկում Երևան Դավիդյանց լաբորատորիաներ ախտորոշիչ կենտրոն, որտեղ եւ կատարվում են հետազոտությունները։ Ծառայությունը, որ մենք մատուցում ենք, ահագին օգնություն է տալիս մեր բնակչության այն առումով, որ մեր բնակիչները ստիպված չեն արդեն մեկնել Երևան քաղաք, այլ տեղում են կարող հանձնել այդ հետազոտությունները եւ պատասխաններն են ստանալ մեր կենտրոնի միջոցով։ Դավիդյանց լաբորատորիան ներախտորոշիչ կենտրոնի մասնագետները ներկայացրին մի շարք ժամանակակից հետազոտություններ, որոնք թույլ են տալիս ժամանակին ախտորոշել խնդրո առարկա հիվանդություններն ու կանխարգելել դրանք, ինչպես նաև հետևել բուժման ընթացքին գնահատելով ընտրված բուժման ձևի արդյունավետությունը։ Կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Աշոտ Դավիդյանցի խոսքով այս համագործակցության նպատակը ամենևին էլ բարեգործությունը չէ։ Իրենք նպատակ ունեն նպաստել տեղում ախտորոշիչ բժշկության զարգացմանը։ Այս կարճ ամիսների ընթացքում մենք ունենք շատ կտրուկ, շատ լավ եւ ողջևորող, մոտիվացնող զարգացում բժիշկների կողմից, որովհետեւ Դավիթյանց լաբորատորիաների շնորհիվ նրանք ստացան մի զենք, մի մեջք, որով արդեն իրենք կարողանում են կատարել այս մանիպուլյացիան, բարձրացնելով արդեն տեղային առողջապահության եւ հանձինս բժշկության մակարդակը եւ սպասարկման ծավալները ավելի շատանում են։ Գիտաժողովին ելույթով հանդես եկավ նաև ավստրիացի հայազգի բջջաբան Վիեննայի կիրառական գիտությունների համալսարանի դասախոս Հայկ Մելքումյանը։ Խոսելով ժամանակակից բժշկության նվաճումների մասին, նա կանգ առավ Ավստրիայի քաղցկեղի, մասնավորապես արգանդավզիկի քաղցկեղի դեմ պայքարելու միջոցների վրա։ Մեզ մոտ Ավստրիայում Խարգանդավզիկի փասկերից չեն մահանում։ Այնտեղ կանայք անցնում են բջաբանական հետազոտությամբ ռեգուլյար տարին 1 անգամ, ինչը շատ կարևոր է, եւ դեռևս նախակահսկեղային փուլերում հայտնաբերվում է քաղցկեղը եւ հաղթահարվում է։ Քաղցկեղը այնպիսի process չէ կոնկրետ արգանդավզիկի, որ այն զարգանում է 1 տարվա ընթացքում։ Զարգացման համար ըստ որոշ գրականության տևում է մոտավորապես 10 տարի, այլ գրականության տվյալներով մինչև 20 տարի։ Այսինքն կինը, եթե 10 տարիների ընթացքում ընթացքում գոնե մեկ անգամ անցնի այս հետազոտությունը, բանը քաղցկեղին այլևս չի հասնի։ Ես ուզում եմ կոչանել ազգաբնակչությանը եւ հորդորել, որպիսի հաճախակիորեն անցնեն այս հետազոտությունը եւ Հայաստանում նույնպես քաղցկեղը հաղթահարվի։ Վերջում հիշեցնենք, որ առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում բոլոր ցանկացողները կարող են դիմել Ստեփանակերտի Էմպաթիա կենտրոն եւ օգտվել այս առաջարկից։ Յուլիա Վանյան այսօր Ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում մայրաքաղաքի արտաքին տեսքն անճանաչելիորեն փոխվել է։ Ստեփանակերտը հետսետ է ավելի գոգիկ ու հարմարավետ է դառնում։ Բելլալայանի ռեպորտաժը։ Բացի առանձնահատուկ հարմարավետությունից ու մակրությունից վերջին տարիներին Ստեփանակերտը ստանում է նաև յուրահատուկ գունային երանգ, ինչը տարիների ընթացքում մակրության հետ կդառնա մայրաքաղաքի այցեքարտը, իսկ գունային հարուստ համադրությունը որոշակիորեն ապահովում են մայրաքաղաքի բազմաբնականան շենքերի տանիքները։ Եթե նախկինում Ստեփանակերտի գրեթե բոլոր շենքերը ունեին նույն արտաքին տեսքն ու նույն անդուր ու անշուկ տանիքները, ապա վերջին տարիներին կտրականապես փոխվեց պատկերը, վերանորոգվեցին ու երեսապատվեցին շենքերից շատերը, վեր Վերանորոգվեցին ու վերակառուցվեցին տանիքները, ամեն մի շենք ստացավ իր առանձնահատուկ գույնն ու տեսքը։ Այս օրերի մայրաքաղաքում եւս կարելի է նկատել նման աշխատանքներ կենտրոնակամասի տանիքներում ընթանում են աշխատանքներ, որոնց մասին տեղեկացնում է քաղաքապետարանի բնակ շահագործման գրասենյակի տնօրեն Արմեն Ավակյանը։ Գերության կողմից մասնակի վերանորոգվել է 270 բնակարանի շենքերի տանիքներ։ Իս ծրագրերի նախատեսել ենք նաև կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ։ Ասպային աշխատանքները իրականացնում ենք ազատամարտիկների 7 Ա շենքի տանիքի վրա։ Բացի տանիքներից որոշ դեպքերում իրականացվում են շենքերի մուտքերի, աստիճանահանդակների ու այլ ներքին հարդարման աշխատանքներ։ 2017 թվականին ընկերության կողմից նաև մաքրվել են 370 ծխնելուզներ եւ օթափոխիչ անցքեր, նաև ըստ մեր ծրագրերի մաքրվել է 89 շենքի ծխնելուզներ եւ օթափոխիչ անցքեր։ Ընթացիկ տարում ընկերությունն արդեն կապիտալ վերանորոգել է 4 շքամուտք։ Բաղրամյան եւ ազատամարտիկների փողոցների մի քանի շենքերում սկսված տանիքների ու մուտքերի վերանորոգման աշխատանքները ավարտին կհասցվեն ընթացիկ ամսվա վերջում, եթե իհարկե եղանակը չխանգարի։ Պետք է ասել, որ Մարաքաղաքի կոկիկ տեսքը պահպանելու գործում մեծ ներդրում ունեն նաեւ Թախտաջյանի անվան բուսաբանական այգու աշխատակիցները։ Հիմնարկի ղեկավար Համլետ Դավթյանն ասում է, որ Ստեփանակերտը հարմարավետ կոկիկ ու ծաղկարատ մոտ պահելու նողված աշխատանքները երբեք չեն վերջանում ամեն օր ծայգները ջրում է, ծառա կամ հատում ենք կամ ձևավորում ենք։ Այդ աշխատանքները չի երջանում։ Բելալալայան այսօր Հադրութի շրջանում շարունակվում են աշնանացան մշակաբույսերի ցանքսի աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացանք աշխատակազմի գյուղատնտեսության օղաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Ագոբյանից 2018 թվականի բերքի տակ շրջանում նախատեսված է կատարել 11000 հեկտար աշնանցան մշակաբույսերի ցանք։ Շրջանում կատարվել է մոտ 1200 հեկտար ցանք, այդ թվում ծորեն 240 հեկտար, գարի 960 հեկտար, որը զբաժնի վարիշի բավարար համարել չի կարելի։ Աշնանցյալի աշխատանքները օպտիմալ ժամկետներում կատարելու համար շրջանում սարքին վիճակում են գյուղատնտեսական տեխնիկան ու սարքավորումները, ինչպես նաև անհրաժեշտ ծորենի ու գարուսերները, նշեց Բաժնի Վարիշը։ Եղանակները հնարավորություն են տալիս օգտագործելու յուրաքանչյուր պահ աշնանցյալի աշխատանքներին իրականացնելու համար։ Բաժնի Վարիշը միաժամանակ նշեց, որ կատարված աշխատանքները վկայում են այն մասին, որ ցանկերի կեսից ավելին իրականացվելու է միավար, որը հետագայում ցանկերի ախտոտվածության, վնասատուների եւ հանդիսներով վարակելու, ցածր բեկատվության պատճառ կհանդիսանա կկայացանա։ Միջազգային լրահոսից Կատալոնիայի խորհրդարանը ձայների մեծամասնությամբ հոկտեմբերի 27-ին հավանություն է տվել Իսպանիայից հանրապետության անկախության հռչակման բանաձևին։ Քվեարկության արդյունքները հայտարարել է ժողովի նախագահ Կարմե Ֆորկատելը։ Իսպանիայի սենատը հավանության է արժանացրել համանadrության 155-րդ հոդվածով նախատեսված դրույթների Կատալոնիայի նկատմամբ կիրառումը ինչը ենթադրում է Մադրիդի կողմից Կատալոնիայի նկատմամբ ուղիղ կառավարման հաստատում։ Դա տեղի ունեցել մի քանի րոպե հետո այն բանից, երբ Կատալոնիայի խորհրդարանը հավանության էր արժանացրել Իսպանիայից անկախանալու բանաձևը։ Այս քայլը հնարավորություն է տալիս Իսպանիայի կառավարությանը եւ վարչապետ Մարիանո Ռախոյին Կատալոնիայի նկատմամբ ուղիղ կառավարում իրականացնել, ինչը իրականացնելու համար կարող է լուծարվել Կատալոնիայի կառավարությունը եւ ձեռնարկվել ինքնավարությունը սահմանափակող այլ քայլեր։ Հայկական միջօրեական Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի արևանությամբ գտնվող Դեսին Շարպիեի հիշատակի հայկական կենտրոնում ելույթ կունենա իսրայելցի պատմաբան Յայիր Օրոն։ Այս մասին տեղեկացնում է կենտրոնի պաշտոնական կայքը։ Հայտնի իսրայելցի պատմաբան եւ հումանիստ Յայիր Օրոնը ելույթ է ունենալու ֆրանսերենով լույս տեսած իր երկրորդ Իսրայելը եւ հայոց ցեղասպանությունը գրքի առիթով։ Գիրքը լրացնում է նախորդին, անտարբերության եւ ժխտողականության անհեթեթությունը գրքին եւ վերլուծում է հրեական սիոնիզմի, այնուհետ Իսրայելի կողմից վերջին 100 տարիների ընթացքում հայոց ցեղասպանության հանդեպ վերաբերմունքը։ Հանգուցյալ միլիարդատեր Քրքրքորյանի հարստությունը տնորինողների դիմումին ընթառաջելով Լոս Անջելեսի Գերագույն դատարանի դատավոր Մարիա Ստրեթը թույլատրել է Քրքրքորյանի 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլար հարստությունից 500 միլիոն դոլարը բարեգործական կազմակերպություններին հանձնել։ Քրքորյանի կողմից նշանակված 3 հոգանոց բաղկացած մարմինը, որի մեջ մտնում են նրա կալվածքների վերակացուն Էնթոնի Մանթեքիկը, Փաստաբան Պատրիսիա Քլեյսերը եւ Կալիֆոռնիայի համասարանի Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի դոկտոր Էրիկ Իսրայելյանը արդեն Քրկորյանի ունեցվածքից 200 միլիոն դոլար բաժանել էին մի շարք բարեգործական կազմակերպությունների։ Քրկորյանն իր կտակի մեջ նշել էր, որ իր հարստությունը պետք է բաժանվի իր մահից հետո առավելագույնը 3 տարվա ընթացքում։ Նա մահացել է 2015 թվականի հունիսի 15-ին Լոս Անջելեսում 98 տարեկանում։ 500 միլիոն դոլարի բաժանումը ուշացել էր, քանի որ նրա այրին դատական հայց էր ներկայացրել, պահանջելով առնվազն 600 միլիոն դոլար։ Մարզասերների համար Իսպանիայի Տեներիֆե քաղաքում անցկացվում է կարատեի պատանիների, երիտասարդների եւ մինչեւ 21 տարեկան մեծահասակների աշխարհի 10-րդ առաջնությունը։ Հայաստանի կարատեի պատանիների երիտասարդների եւ միջև 21 տարեկան մեծահասակների հավաքականը գլխավոր մարզիչ Վահան Միքայելյանի գլխավորությամբ արդեն Իսպանիայում է եւ ուսումնամարզական հավաք է անցնում առաջնությունից առաջ։ Առաջնությունում հայ կարատեիստները կպայքարեն 2018 թվականին Բուենոս Այրեսում կայանալիք պատանեկան ամառային օլիմպիական խաղերի ուղեգրերի համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն երեկոյան ժամերին եւ գիշերը, անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարև մտյանքամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 13, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան։ Տակություն։